السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث التاسع والسبعون يقول المؤلف وفقه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل, وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل أبي بن كعب وزيد بن, وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع قال حسبته أن أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء رواه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما <clears throat> qala hii hadithi imetaja hichi kisa ambao ndani yake kimebeba mafunzo kadhaa naye ni kisa cha mtume sallallahu alaihi wasallam na binti yake na mjukuu wake yeye pamoja na binti yake na mjukuu wake na haya ndiyo yaliyojiri asema Usama bin Zaid أرسلت ابنة للنبي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أرسلت ألتوما مسجانا mtume alitumana salamu kwa mtume apelekewe babaki na kwenye hii riwaya hakutajwa ni nani binti yake gani lakini imekuja kwenye baadhi ya riwaya zingine ambaye alikuwa ni Zainab binti Rasulillah huyo ndo alitumana salamu akaitwe babake alitumana salamu aende akaitwe babake ambaye ni mtume sallallahu ndio babake salamu zenyewe aliyopelekewa mtume ni hizi inna ibnan li qubira mtoto wangu wa kiume karibu atakabidhiwa roho karibu atakata roho sasa Zainab atumana kwa babake fatina njoo amuita babake ambaye ni Rasulullah aje maana mjukuu wake yuwakata roho sasa yule alotumwa naye mtume akajibisha salamu fa arsala na mtume naye akamtuma akamrudisha akamwambia yuqri assalam naenda akamsalimia binti yangu wayakula alafu mwambie inna lillahi ma akhadh ndake yeye Allah anachotukua anachotukua chochote ni chake kwa sababu yeye ndio aliokupa alikupa mtoto ni amana uichunge amekwambia nishikie huyo mtoto amana mchunge sasa mwenyewe akarudi katukua kitu chake kuna ubaya eh, hadi sasa mwambia lillahi ma akhadh ndake yeye Allah alichochukua chochote chake wala huma ma a'ta na ndake yeye Allah alichobakisha ma aata yani ma abqa anachobakisha pia nchaki kwa hiyo alikutukulia ni sawa sawa kwa sababu nchaki na aliyechokubakishia ni sawa sawa kwa sababu nchaki wa kullun indahu bi ajal na kila mmoja ana ajali ya kwenda kwake leo ni huyu mtoto wako kesho wewe yani kila mtu atakwenda kwa ajali yake kwa wakati wake ajal musamma ambayo kwamba ni maalum ajal musamma yani ajal maalum inaojulikana kwa Allah yani Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwa nini alimchukua mtoto kabla ya mamake na anajua kwa nini anamchukua mama kabla ya mtoto wake hayo wala hataki kufundishwa yeye subhanahu wa ta'ala anafanya mambo yake kwa hikma na kwa ilmu sasa amwambia huyu alotuma amwambie binti yake faltasbir subiri tu waltahtasib na utarajie thawabu kwa Allah subiri subiri waltahtasib na unuie kupata thawabu kwa Allah kwa hiyo subra yako yani kusubiri alafu ukusudie kupata thawabu kwa hiyo subra yako yani usibabaike usipige makelele usifanye niaha kwa hiyo mtume akamjibu kwamba mimi sina haja ya kuja sasa ikiwa mtoto yakata roho nije mfanye nini ma, ma, ma fi haja madamu tena mtoto kwenye njia ya kwenda zake mtume hakuona haja ya kwenda akatumana tu amempa nasiha akamwambie asubiri basi na atarajie thawabu wa khalas hakwenda hakwenda na ulama walizungumzia hili kwa nini hakwenda na binti yake ndio alomwita na anayekufa ni mjukuu wake una zaidi lakini hakuona haja ya kwenda kwa sababu si wajibu si lazima kwenda mumkin ulama sema alikuwa mashughul kwa shughuli nyingine alikuwa mashughul pengine na shughuli nyingine ya umma anashughulikia mambo ya umma mzima dhaya kubwa eh lakini sisi eh? kuna kubwa zaidi ya kifo ah, ile kubwa kwako kwako wewe mkubwa lakini kwa wengine hili ni jambo la kimaumbile utokea kila mtu litamsibu hakuna cha kubwa kila mtu atakufa sasa mkubwa vipi lakini sisi fahamu zetu wa ndogo ah hakuja bwana eh akama bwana alikuwa mashughuli hakuweza kupata na eh kuna shughuli zaidi ya hii ha hii kwetu sisi ndio shughuli kubwa lakini kwa watu sawa sawa hii shughuli ya kawaida hii shughuli ya kawaida haina haja ku zishindo طيب huenda na sababu zake zingine ana shughuli nyingine kubwa zaidi kuliko hiyo au huenda mashughuli na mambo yake ya kinyumbani خلاص hakuona haja ya kwenda lakini binti yake hakuridhika akashikilia lazima babake aje fa arsalat Zainab akamtuma tena yule alomtuma ilayhi kwa mtumi tuksimu alayhi yomwapia akamwambia mwambie binti yako akwambia aqsamtu billah alayki lazima uje sasa mtume sala salam akamhurumia akaona madamu ashaapa haina haja kumvundia kiapo chake ende atoe kafara ya nini ashamwapia na katika haki muslim lilmuslim zile sita moja ni wa ibraru qasam ni kukipitisha kiapo chake mwanzako muislamu amekuilia kiapo wallahi lazima utakula utoki bila kula kwangu ah ukamwambia atakuonesha tatoka bila kula e, ili kiapo chake ifundike tu la madamu mwanzako ashakuwa pia ashakutajia jina la Allah lazima ufanye kitu chake fulani cha mubah fanya ili kiapo chake kisivunjike sasa naye akamwapia babake wallahi utakuja utakuja sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akisema hivyo akasika akafikwa na huruma ya baba kwa mwane akaona haina haja kumvundia binti yangu kiapo chake alonilia kiapo <clears throat> aqsam alai tuqsim alai la yatiyannaha limuhimu aje la budda aje sasa mtume alipoona amemlia kiapo na hakutaka kumvunjia kiapo chake akaja mtume lakini hakuja peke yake alibeba na masahaba zake kadhaa kaja nao فقام كينوك متومي ومعه سعد بن عبادة سيد الخزرج أكاجنا سعد بن عبادة كفتنا ومعاذ بن جبل نمعاذ وأبي بن كعب نأبي وزيد بن ثابت نزيد ورجال لما صحابة wengine كذا رضي الله عنهم أجمعين wote wakafatana متومي mtume وزينب kwa Zainab kuja kuangalia mtoto mgonjwa au anayefariki sasa alipofika nyumbani farufi'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabi wale walioko nyumbani wakambeba mtoto wakamletea mtumi amwangalie vile hali yake alivyo na huku yakata roho wa nafsuhu tuqaqi' na nafsi yake ndio yatoka yatoka yani yakata roho Mtume sallallahu alaihi wasallam e, kabla hapo rawi wa hadithi asema akaifananisha vile anavyotoka roho asema rawi hasibtuhu annahu qala kaannaha shannun yani wa nafsuhu tuqaqi kaannaha shann nafsi yake inatoka nafsi yake inatoka utafikiri ni shan تفكيري نشان الشن هو السقاء البالي huwa siqa albali asiqa ni chombo cha kuhifadhia maji albali kilio maji maji sio kikavu zamani wakitumia kuhifadhia maji mazada mazada ni kibuyu cha ngozi tengenezwa kwa ngozi sasa jua ikipiga ile ngozi kikauka ukitia maji charudi ile ngozi yarudi urutuba yarudi tena kwenye urutuba sasa ile mazada ikiwa ina maji ndani wa haikauki haiwi ngumu sasa huitwa shan ni chombo cha ngozi ambao ndani hutoa maji ya kunwa kaifadhiwa tengenezwa na ngozi kibuyu cha ngozi huitwa shan na ulama sema huitwa shan kikikauka kikiwa kikavu huitwa shan lakini kikitiwa maji hubadilika kikawa kikaroekeka kikawa laini wengine nasema hivyo eh kutoa maji kwa laini ndio huitwa mazada baada iko maji maji laini ala kulli hal nikiwa ni shanne ikiwa ni mazada almuhim yeye yafananisha yeye yafananisha nafsi ya ule mtoto inavomtoka ni kama hicho kibuyu cha ngozi kinachotiwa maji kikitiwa maji wachacheza cheza vipi ukikipiga hivi utaona eh tetemeka tetemeka tetemeka tetemeka sasa afananisha vile inavyotetemeka chombo cha ngozi ukikitia maji ukikiweka utakiona cha tengesika tengisika vile maji maji si kigumu chaweza kutawanyika pande hii pande hii pande hii sasa vile inavogongana gongana ile maji ndani kile kibuyu cha ngozi kiwa laini inavotetemeka inavogongana amefananisha mwili ule mtoto unavopaparika pindi roho inavotoka ni kama mwili wa kile kibuyu kikitiwa maji kiwa laini wacha tengisika tengesika sisi usema kutatarika pale wakati wa mwisho mwisho roho yatoka ilikuwa hali yake ni hiyo shan sasa mtume alipoona mwili wale mtoto unafanya kama vibration tetemeka roho yatoka alipoona hali ile mtume sallallahu ni mjukuu wake ni babu yake na huyu mtoto qila wengine katika ruwatul hadith wanasema ni umaima wanasema ni umaima bint Abil As ibn Rabi' Zainab binti ya mtume aliolewa na Abul As ibn Rabi' alikuwa mumewe aliposilimu Zainab Abul As alikuwa bado hajasilimu akashikwa mateka Zainab akatoa mkufu wake kwenda kumkomboa mumewe sababu alikuwa kusilimu sasa mtume sallam alipoona mkufu wa Zainab wa binti yake umeletwa kumtolea fidia mume wake kumwata na si muislamu raqqa laha riqqatan shadida alimsikitikia sana binti yake kutoa mkufu akasema arudishiwe arudishiwe mkufu wake sisi tutamwata huru bila tukwa fidia akamwacha alipofanywa ihsan kama hii Abu as akaenda alafu akarudi akasilimu fa radiyallahu anhu warda sasa umaima ni msichana wake babake ni Abu al-As mamake ni Zainab binti ya mtume lakini kulingana na riwaya sahih si Umaima kwa sababu Umaima ni ule kisichana mtume kikibeba kwenye sala alikuwa kibeba mtoto sala kwa nichi kisichana Umaima alipokufa mtume Umaima alikuwa yuko hai lidhalika alipokufa mtume Umaima aliolewa na Ali ibn Abi Talib alipokufa Fatima alipokufa mtume kisha kafa Fatima رضي الله عنها علي بن أبي طالب الموهي أميمة بين بنت زينب ام أما كيزاز يتقوى يوم علي نان بابو بابو ياكي أما يقولون بابو ياكي كيكيزاز المهم الصحيح سي زينب اه سي أميمة قصب حديث سمانيني إن ابنا لي هكو سيما بنتا لي ابن kwa maana maana alikuwa ni mtoto wa kiume huyo anayefariki sio kike fadalla ala annahu ali radiyallahu ibn Abil As kwa sababu Zainab kwa Abu Al-As amezaa watoto wawili tu Umaima na Ali kama si Umaima alibakia nani idhan ni Ali ibn Abil As ibn Rabi' huyo ndo alikuwa mtoto yuafa Ali ibn Abil As sasa mtume alipoona mjukuu wake Ali anafariki na anatetemeka mwili kama anavyotetemeka kibuyu cha maji eh, fadhat aina fadhat aina akalia mpaka machozi yakatoa ma, maji yani mpaka macho yakatoa machozi alilia macho yakatoa machozi Saad ibn Ubada anhu alipomwona mtume anatiririka machozi akashangaa ni mbona mtume analialia sasa msiba atakosubiri we mkavu alielewa hivyo yeye akamwambia ya rasulullah ma hadha mbona atoa machozi mbona babaika yeye amefasiri ni kubabaika kulia kwenye msiba alifasiri ni kubabaika akaamba ya rasulullah ma hadha mbona tena wajibabaisha mbona walia faqala mtume akamjibu Saad akamwambia hadhihi rahma hii ni huruma rahma ni huruma jaalaha Allah fi qulubi ibadi Allah anaingiza kwenye nyoyo za waja wake anaingiza huruma ya kimaumbile ya baba au mama kumhurumia mwane akifa au ndugu kwa nduguye au mume kwa mkewe au mke kwa mumewe hii ni huruma ya kimaumbile mtu akifiliwa na mmoja wake ndani ya moyo ushikwa na huruma katoa machozi wa ma yarhamu Allahu min ibadihi arruhama na hakika si mengine Allah subhanahu wa ta'ala hawarahamu katika waja wake isipokuwa wale wanao pia wenzao Allah anawarahamu katika waja wake kina nani ni wale na wao pia wanaowahurumia wenzao kwa hivyo hii wewe kumhurumia mwano au mume kumhurumia mkewe ni katika athar za rahmatullah ala ibadi وهذا يدل على أن الله رحيم وأن من اسمه الرحمن بدليل أثر رحمة الله تيونا mpaka kwenye viumbe wahurumiana baadhi كما متومي عليه الصلاة والسلام الفسيمة واضح في الحديث كما لسيمة الله رحمة واحدة أنزلها من المئة أنزلها على الأرض في الأرض قال حتى إن الدابة لا يضع حافرتها حتى لا تقع على صغيرها أو كما قال في صحيح مسلم mpaka utakuta mnyama anainua teke hata kumkanyaga mtoto wake ile huruma ya huyu mama ambaye ni hayawani ameinua teke asimkanyage mtoto wake ile huruma ni athari ya nini ya hiyo huruma ambayo ni sifa katika athari ya sifati la subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwenye ardhi mpaka na sisi tuhurumiana baadhi yetu kwa baadhi mpaka hayawani wahurumiana baadhi yao kwa baadhi yote hiyo ni katika athari za rahmatillah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi kwa hivyo kulia kwenye msiba sio maana ya mtu ambabaika kulia kwenye msiba ni huruma kubabaika ni kulia kwa makelele upiga mayoya hii haifai majuzi hadha mayajuz kama anavyofanya wanawake piga manduro kapiga mayoe huwa huwa ghairi dhalik la shakka anna hadha haram wa hadhi niyaha wa jaza' na inatakavyo inavyotakikana ni mtu aliye kwenye nafsi yake polepole aliye kwenye nafsi yake mwanamke polepole au mwanamume ama kupiga mayoe huu hadha majuz hadha lina hadha nau min aljaza kwa sababu hiyo ni aina ya kuonesha mtu hana subra kwa maana anapiga nduru <coughs> kuna kulia kuna na kupiga mayowe haya mambo tofauti na hii ni kuomboa sikulia tena huu ni uchimbi mtu huomboa kama chimbi majuz hana fasahih yabki fi nafsi yabki tu fi nafsi wala sauti ikatoka kidogo haina shida lakini sio ile sauti ya mayowe nyumba ya ngurume kwa mayowe la hada ma yasluh ma yasluh falli yurid yabki yabki fi nafsi ويبقي بصوت منخفض خصوصا كم mwanamke ndio ashad afai kunyanyua sauti wakati wa kulia قوله البسيمة قوله البسيمة أرسلت ابنة النبي هي زينب كما تقول البسيمة ابنة النبي هفا ناني زينب رضي الله عنها قوله وله ما أعطى أي ما أبقى معنى ما أعطى يعني ما أبقى الشكوبكشية Allah kile alichokubakishia basi chake pia kitaka pia saa yote na hicho alichokibakisha atakitukua قوله inna ibnan li qubida qubida haina maana ndo ashakufa yani yuko katika kifo hajafa qubida maana yake nini yani qaruba amekurubia kufa qaruba an tuqbad qaruba an yuqbad karibu atakufa ndo maana qubida قوله البسمة ولتحتسب التصبر السبيري ولتحتسب يعني تنوي صبرها طلب الثواب أنوية كويلة سبيرياك كتفت ثواب جو احتساب احتساب نكونوية كتفت ثواب كوني جامبو ويتو احتساب كويل فلتحتسب معناها كنين نوية كتفت ثواب كويل سبرياك قوله نفسه تقعقع تقعقع تقعقع معنى yake nini تضطرب تضطرب kitu kugongana gongana kutetemeka tetemeka wazi تضطرب kwa hivyo tuqaqi maana yake ni hiyo tadtarib kutetemeka tetemeka au tuqaqa tuweza kusema minal qaqa wal qaqa huwa at-taharruk kwa hivyo tuqaqa maana yake pia tataharrak kwa hivyo tadtarib ni kugongana gongana watataharrak yani ni kutetemeka tetemeka zote almuhim maana yake moja قوله كأنها شن الشن هو السقاء البالي السقاء البالي المبلل بالماء ni chombo cha ngozi kilorowekwa na maji kilorowama kwenye maji kikawa laini itwa shen hiyo ndo baadhi ya kalimata ambazo kwamba zahitajia kufasiriwa fi hadha alhadith fawaid fi hadha alhadith fawaid sikiliza vizuri الفائدة الأولى الفائدة الأولى الحديث دليل على جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر الحديث أي حديث دليل ندليل على جواز استحضار kwamba يجوز كومبا wahudhurie yajuzu mtu aombe wahudhurie pale alipo yeye au alipo maiti dhawil fadl watu bora mahali utaona una maiti yako karibu atakakufa yajuzu kwenda kupelekea salamu watu bora ahlul ilm ahlul taqwa ahlul fadl ukawapelekea salamu uwaite wahudhurie wale watu wa fadla pale lilmuhtadhar kwa yule ambaye kwamba yuwafa usiwaite watu waovu mtu mtu wako hufa bora inavyotakana au jawazi inavyotakana ukitaka kuita watu waite watu wema wamzunguke ule mtu maiti yako siite watu waovu siite watu waovu kwa hivyo alhadith dalilun ala jawaz istihdar ذوي الفضل للمحتضر kwa nini liannahum yudhakkirunahu alkhair wale watu wema wakimzunguka ule maiti yako karibu na kufa watamkumbusha khairi watamkumbusha shahada wamkumbusha husnul khatima wamsubirishe mwambie subiri baada huna uchungu inshallah kuna khairi mbele hii ndio faida kuzunguka na watu wema lakini wewe maiti yako muhufa waenda kuita ahlul bid'a wa dalala waje msomee ni umsomee hiki ukimsomea hiki ukimfukiza hiki kimfukiza hiki shauri yako utajua na mwenyewe akihitimika na mengine utajua na mwenyewe wewe mwenyewe ndio kwenda kuita kwa hivyo hapa hawaitwi ahlul bid'a wadhalala wa ahlul shirk wa ahlul fisq wal fujur hawa si watu kuita kuhudhuria maiti hufa kwa sababu ile sharia yao iweza kutapakaa ikamwingia na yule maiti akiona nyuso mbovu asikumbuki hata shahada lakini hali ile akiona nyuso njema nyuso za ngara kwa imani hii humsaidia kukumbuka hata kuzungumza shahada na hiki ndicho kilichomdhuru Abu Talib alayhi kadhalik Abu Talib alikuwa akimpenda Mtume sallam ampenda roho yake hata kuliko watoto wake mpaka amekiri kwamba Uislamu ni dini amekiri kwamba Uislamu ni dini mpaka ameandika mashairi kumsifu mtume na kusifu Uislamu kusifu Uislamu ولقد علمت بأن دين محمد min khairi adyani albariyati dina asema nimejua kwamba dini ya mtume Muhammad hakuna dini bora kama yake lakini kwa nini sislimu eh laula malamatin au hadhari masabatin lawajadtani samhan lidhaka mubina lakini fedheha lau kama kama kama siogopi kufedheheshwa na kabila yangu tanifedhehesha tanisuta wataniambia leo miacha mila mwacha mila ni mtumwa kwenda kuingia mila ya mtumwa lau kama siogopi hiyo lawama ya kabila langu tu mimi ningesilimu angalia subhanallah sasa huyu bwana wakati wa kufa mtume alikwenda yeye mbio ili amuone yeye mtu waheri pale amtamshe shahada ndio lilikuwa lengo la mtume ataka ammi yake afi muislamu apate kumstetea kumshufia amwambia ya am ya am qul la ilaha illa allah kalima uhaju laka biha inda allah ee, sema tu shahada sahihi mimi nitakuwa na fursa kukutetea yuwa mnasihi yuwa mrai ammi yake yuwa mtazama mtumi ampenda yuwa mtazama kwa jito la mapenzi kisha ubavuni kuna Abu Jahal huko na mwenzake amwambia eh? amwambia wataka fedheha wataka aibu atarghabu an millati Muttalib atarghabu amkumbusha amkariria atarghabu an millati Abdul Muttalib ah, akiangalia kikumbusha ile Abdul Muttalib na wao watu walikuwa kabila sio kabila kwa mechacha ile nakhwa jahilia liko iko alipoona akamzungukia mtume akamwangalia kwa roho akizunguka uso kwa mtume wa huruma akizunguka uso kwa wale jamaa uso wake wa mgumu kwa sababu wale wamhamasisha basi mwisho akamzungukia mtume akamwambia nini ala millati abdul muttalib nasal allah alafia famata kafiran wal iyad billah mtume akalia sana kalia sana kamkosa ame sababu nini hawa watu waovu waliohudhuria lao angelikuwa hakuhudhuria pengine Allahu aalam huenda angetamka shahada kwa sababu amezungukwa na mtu mwema na yeye ampenda mtume akamwangalia mara nyingi Allahu aalam lakini fil ghalib ni hivyo lakini walipokuwako watu washari pale wakamkumbusha millat Abdul Muttalib angalia rafiki muovu ah subhanallah ajib yani wewe wakati sasa watoka duniani imma moto au pepo bado angalia rafiki mwovu yataka kumtia motoni yomwambia usitoke hapo wewe utakufedheheshwa uambie umekufa kwenye mila ya hawa kufa kwenye mila ya babu yako eh babako Abdul Muttalib akamzungukia mtume akamwambia ala millati Abdul Muttalib nasallallahu alafia sana famata ala dhalik wala yakul la ilaha illallah mtume akahuzunika taban kama binadamu na ammi yake alikokimlea basi kwa ile huruma mtume akasema la astaghfiranna laka ma lam unha ank la astaghfiranna lak ma lam unha ank nitakuendelea kukuombea maghfira madamu Allah hajanikataza kama luhisi kwamba Allah tamkataza alijua ndio maana sema madamu Allah hajanikataza mimi nitakuombea maghfira mpaka nikataze fanahahu Allah Allah kamkataza akateremsha aya ma kana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba hata kama karibu yako vipi madamu amekufa ni mushrik hakuna kumwombea maghfira akakatazwa mtume Tusa sala akamwambia Mola wake mbona Ibrahim alimwombea maghfira babake sio yani na mimi niachie mbona Ibrahim alayhi salam alimwombea maghfira babake Allah subhanahu wa ta'ala kamjibu mtume akamwambia wama kana istighfaru Ibrahim liabihi إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم القهجاج وكباباك مشرك لكن البوبينيكي وكباباك عدو لله تبرأ منه البكوفة مشرك حكم ومبيتين مغفرة باباك سبب مكوفة مشرك nawewe sasa tabayana la kushaji wa ame مشرك أكون mushrik hakuna ruhusa tena ku kuendelea kumwambia واضح wa bi ghairi wa kwa hivyo faida katika faida ya kuhudhuria watu wema wakati mtu hufa faida kubwa sana moja watamsubirisha wale maiti watamliwaza watamkumbusha la ilaha Allah, watamkumbusha subra watamkumbusha mambo ya akhira hawa walete watu watu waovu badili kumkumbusha maiti watakuwa usoma hili wakisoma lile ukifukiza moshi huu tia moshi huu maiti atakuwa mambo yake mengine wakati zote utafuta udi utafuta yao utafuta yao mtu hufa shughulika na mengine yao ya, ya mengine ya kupangwa mipango sasa kutagizwa nini subhanallah tataajab wengine mtu hata hayafauzuni upangwa kunyunga sasa nani tapikisha nani tatoa ngapi subhanallah subhana ajib yani ajaib fadhaih hata wengine hayasemeki sallallahu alaihi ثانيا فائده pili ya hadith وفيه جواز القسم عليه لاجل ذلك yajuzu mtu akikataa ukimwita mtu mwema ukamwita aje kwenye maiti yako akakataa kuja yajuzu kumwapia umwambie wallahi utakuja uksim billah utakuja unajua kumwapia Allah kama ni mtu wa tauhid haezi kuvunja atakuja tu kwa sababu mtu wa tauhid ukimtajia Allah khalas anaheshimu na havunji hicho kiapo na anakumbuka katika hukuku muslim idha aqsama alay abarat ibrarul qasam katika hukuku muslim ala muslim mwenzako akikuapia kufanya jambo wajibu wako mtekelezee haki yake manasha hapa kwa hivyo vile vile ukimwita mtu mwema kuja kwenye jeneza yako au kwenye maiti yako hufa akikataa yajuzu kumlia kiapo mwambie uksim billah utakuja aso ukimfanyia hivyo utakuwa ushamfunga lazima atakuja haizi kuvunja jina la Allah ushamtaja hiyo ndio faida ya alqasam alayhi kwa hivyo wa fihi jawazul qasam alayhi yajuzu kumlia kiapo mtu kuhusu jambo hili liajili dhalik kwa ajili ya kuhudhuria maiti yake ثالثا jambo la tatu faida ya tatu wafihi istihbabu ibrari alqasam inapendekezwa mtu akishakuliwa kiapo asimvundie mwenzake kiapo chake amuhifadhie mwenzako ashakulia kiapo hakuna ruhusa mbaya ushakula kiapo watankuonesha nitakuvundia tu la maslah هذا من حقه هذا من حقي عليك ibraru qasami kukipitisha kiapo chake kwa hivyo yustahabu ni sunna ibrarul qasam kukipitisha kiapo cha mwenzako akikulia kiapo hakuna kumvundia muhifadhie kiapo chake yule ndugu yako muislamu na umtekelezee lile jambo lake ambalo si baya alokuomba kama amekuomba jambo la maasi sawa umebana mimi siwezi ah misha kula kiapo mwambie hii ni maasi umekula kiapo toa kafara kiapo chako خلاص كفر عن يمينك كمين سيزي كفانيا هذا هو قوله البسيمة آه، آه، فايدة الرابعة فايدة تاتو أي أن فايدة أنك تكفائز حديث وفيه جواز المشي وفيه جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذنهم بغير إذنهم بخلاف الوليمة na faida muhimu sana kuifahamu asema وفيه جواز المشي إلى التعزية hadithi yaonesha yafaa kwenda kwenye kulufiliwa kwa ajili ya kufanya tazia yafaa kwenda kwenye matanga kutoa tazia waliiada na kutembelea mgonjwa bighairi idhnihim hata kama wale wenyewe hawaja kuruhusu kwenda kumpa mtu pole haihitaji ruhusa kwenda matangani kwa mtu kumpa pole haihitaji ruhusa au kwenda kumzuru mgonjwa haihitaji ruhusa هذا حق المسلم على المسلم ما يحتاج إذن kwa hivyo yajuz kwenda kwenye matanga hata kama ule mtu humjui mathala amekufa usikia jirani mtu amkufa hata humjui si lazima uombe ruhusa au uwe wamjua ndio ende ukatoe pole la ma yalzam ayi ahad ayi muslim hata kama wenyewe hawajakuruhusu yajuzu kwenda kumpa pole yule aliyofiliwa au kama ni mgonjwa kumzuru kuzuru mgonjwa si lazima ruhusa si lazima kwamba atimpaka mpaka uruhusiwe uende la Allahumma illa idha kana fi mafsada na mgonjwa mwenyewe hahitaji ziara mayajuzu kumzuru na watu wao wenyewe wamesema msijeni ama mambo mbali ama mambo mbali hapo mambo mbali ama al-asl jambo liliachiliwa wazi al-asl na juzu kwenda kumzuru mgonjwa wala haihitaji idhini naweza kwenda hospitali yoyote kaingia kuna mgonjwa yote mimi nikamzuru mfushikila au nimesikia muislamu mmoja mtaani mgonjwa au jirani au mahitaji idhini enda gonga mlango naomba ruhusa taomba ruhusa pale ukiingia mlango ruhusi wote ingia mfushikila ma yahitaji idhini sabiq kwamba ati lazima kwanza ubuki kwenda ah ma yalzam bi khilafil walima kinyume na walima uwalishi wa walima hauwezi kwenda bila ruhusa uwalishi wa walima haifai kwenda walimatul urs la yajuzu kwenda paka ruhusa paka umealikwa umeitwa lakini kwenda kutazama mgonjwa si lazima waweza kwenda hata kama hukuitwa kwenda kutoa pole taazia ma yalzam mahitaji ruhusa ya mtu Ni muislamu mwenzako mfilio mpe pole wa khalas ma yahitaji ruhusa ya huyo wala ya huyo dalili masala iko wapi dalili ya masala ni kwamba Zainab radhiallahu anha alimuita mtumi tu babake aje alimuita nani mtumi tu ambaye ni babake aje nyumbani lakini hadithi sema nini faqama ma'ahu Sa'd ibn Ubada wa Muadh ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b wa Zaid ibn Thabit wa, wa rijal wa Zaid ibn Thabit wa rijal na masahaba kadhaa wakamshindikiza mtume mpaka kwa Zainab na hawakualikwa hawakuitwa kwa sababu hakuna walima hapa wa harusi mpaka mtu aitwe ah. wamesikia mgonjwa wamemfuata mtume hata hawajapewa ruhusa wamefuatana na mtume mpaka kwenda nyumba ya Zainab wala hawakuitwa wala hawakupewa idhini kwa hivyo yajuz yajuz kwenda kutoa tazia na kwa mgonjwa kwa sababu mtoto alikuwa mgonjwa ameugua na ikawa ndio mauti kabisa kwa hivyo ili tukio ni dalili ya kwamba ni mgonjwa kuzuriwa na maiti kabisa kama amekufa baada ya hapo mafi mushkila khamisan katika fawaid za hadith وفيه amru sahibi almusiba bisabr na hii ndio faida ya kuita watu waheri watu waheri ukiwaita watakuma watakukumbusha mambo mema ukiwaita watu waheri kwenye kwenye maiti wafa pale watakusubirisha وفيه امر صاحب المصيبه hadithi dalili ya kuonesha kuamrishwa ule mwenye musiba bisabri asubiri kabla wuku'i almaut hata kabla maiti hajafa umeingia umemwona yule maiti hali yake ni muhtadhar yuko kwenye sakra yuko kwenye amalia ya kufa lakini bado roho haijatoka pale pale uweza kuanza kuwasubirisha watu si lazima tipaka kate roho ah ma yalzam hata kabla hajafa yajuz kutoka nje kuambia subirini hii ni lahza ya mwisho subirini wakadha wakadha na maiti kikata roho msifanye ni hivi msifanye ni hivi si lazima ashakufa ndio uanze kutoa wasia huo yajuzu kutoa wasia huo hata kabla maiti hajakata roho na hii ndio faida ya kuja watu wema lakini akija wengine wao watakwambia ndio tukae sasa tupange hii gharama ya nani wageni watakula wapi wageni watalala wapi eh tutafute nyumba eh, shughuli ni hizo na ule maiti atakutupa pengine pale kahutatae atajijua mwenyewe atakufia vipi watu upanga mengine katupe bisati ndondoeni zitanda ndondoeni hiyo wa ghairi dhalik min al-umur wasoelewa wasoelewa wafanya kwa sababu yale kwao ndio muhimu wao wameyajia yale wameyajia yale yale ndio muhimu na maiti chake kitanda shauri yake shikosam sallallahu alaihi انظروا الى الجهل angalia ujinga مثل هذا الامر انا سمعت بعض الناس yani tusi yashughulikiwa hata hejesha iko kwenye shughulikiwa upangwa huko kutaliwa nne kutatolewa nne nani taita hivi la ilaha illa allah hata maiti walamma yughsal ba'du na hii ndo matunda ya kuitwa tu kama haya kwenye misiba yako shore yako ngoja mambo yashakuisha sasa upige upige mbio sasa uwaite lakini hao kiwaita mbembe shore yako utajiona mwenyewe wakija kikufanyia mambo ambayo haeleweki tabidi usubiri sadisan katika fawaid za hadith wa وفيه تقديم السلام على الكلام هذه أدب من الآداب si vizuri kwenda kwa mtu kaanza kumongelesha tu kabla hujamsalimia hadha su adab wa qillatu haya kwa hivyo wa fihi taqdimu salam ala alkalam السنه kabla hujamzungumzisha mtu kwanza msalimie salamu alaikum thumma zungumza haja yako kama hapa binti yake mtumi arsala ila nabii yukri usalam hadithi yasemewe eh? faatina faarsala yukri usalam kwanza alituma salamu mwanzo nenda kamsalimie babangu kisha mwambie mimi binti yako nakuita kwa hiyo kwanza katanguliza salam kabla kalam wa hadhi hiya sunna wal adab wewe kabla ya kumfuata mtu una haja utakumzungumzisha awalan sallim alayhi baada salama afkallim hajatak hii ndio adabu sabian سابعا كتك فوائد الحديث وفيه استحباب عيادة المرضى ولو كان صبيا أو مفضولا هيني سنة توينجي غفلك أنا بل من حقوق المسلم على المسلم وفيه استحباب عيادة المرض المرضى ni sunna kuzuru wagonjwa walau kana sabiyan hata kama aliyeugua ni mtoto mdogo si lazima awe mtu mzima ah si lazima awe mtu mzima ndo azuriwe maelzam kama tunavyofahamu sisi sisi hizo tunafahamu zetu huhassis hadithi kwa kichwa chako hadithi imeamrisha kuzuru wagonjwa leo umesema huu mtoto ni mgonjwa ukasema huu hamo siwezi kumzuru hiyo takhsisi kusema huu mtoto huendi kumzuru hiyo takhsisi ilitoa na hadithi inaamrisha wagonjwa wote wazuri uweze kuhasis maneno ya mtume kwa kipa chako ah, mimi naona mtoto mdogo huwa si lazima hayo maoni uliyaona wapi uliyaona kutokea wapi kutokea dalili ama bongo lako lilioza kama bongo lako sharia yaate hapo maneno ya mtume hayafungwi kwa kitwa chako maneno ya mtume yanafungwa kwa maneno yake mwenyewe kwa hivyo mimi naona maalesh kana mwenyewe kana mwenyewe kwa hivyo al-asl mtume amemrisha iyadatul marwa kuzuru wagonjwa kuja kumtoa mtoto mdogo katika umumi ya wagonjwa kwamba yeye ni mgonjwa ambaye hamo hii ndio yataka dalili ulitoa wapi kama mtoto mdogo akiugua hamo kuzuriwa na dalili iko imeenea kila mtu sasa wewe ndio wafaa ulete hoja uliosema kama huu ni mtoto mdogo si lazima kumzuru kwa hivyo as-sahih istihbab angalia mtume kunaye bora zaidi ya mtume hakuna angalia masahaba wake Sa'd ibn Ubada Muadh ibn Jabal Ubay wote min ahli janna kibaru sahaba kullu min ahli janna wanatoka wanaenda kumzuru mtoto mdogo yuafa alikuwa mgonjwa ameugua na kisha akafa kabisa mtoto mdogo sabi na wao ndio bora na yule mwenye kutazamwa ni duni kulingana na wao waliokwenda kumtazama ndio bora kuliko mwenye kutazamwa mwenye kutazamwa ni duni haezi kuwa anatoshana na mtumi kicheo wala masahaba zake sababu ni mdogo na huu ni mtume ambaye halingani na kiumbe yote kicheo na kidaraja inda Allah wa maadhalik angalia tawadhu na unyenyekevu alikuwa nao mtume na masahaba wake wakatoka tikatika sababu nini wamzuru mtoto mdogo kisobi kitoto kichanga chenda kuangaliwa kisha kikafa au mafdhulan au kumzuru mtu ambaye dunia yako yeye kicheo ni sunna istihbab vile vile kumzuru sabi au mafdhulan au mtu ambaye ni duni yako kicheo ima kiumri au kicheo kwenye kazi au kitakwa kiimani wewe uko juu kumliko yeye haina maana basi yule ni mtu ana fisku ameugua basi misende kumzuru ndio yule yuko duni kulingana na wewe kiimani yuko duni yako kwa mfano lakini haina maana kama ameugua ni bado ni muislamu usimzuru hadha haki ataha Allah kwa hivyo hata kama ni duni kiimani ni duni kicheo ni duni kijaraja haina maana hana haki ya kuzuriwa akiwa mgonjwa wadha ghairu wadha hii ni fahamu muhimu jiddan kwa hivyo mina sunna ziyarat as wakiwa wagonjwa tamzuru wala maana fi hadha ثامنا katika fawaid وفيه الترهيب من قساوة القلب وجمود العين حديث يكمea onyo yakemea وفيه الترهيب حديث يتشيا من قساوة القلب na ugumu wa moyo وجمود العين na ukavu wa macho yani hii si tabia nzuri kwamba mtu akifiliwa awe mgumu wa moyo na mkavu wa macho la yani hata kidogo yanzif dama atoe atoe machozi kidogo na huruma au hata kama matozi hatomtoka lakini moyo wake uvunjike aonyeshe huzuni si msiba endelee hoteka la ma ma, ma yasla hadha na ndo maana Saad alipomkemea mtume mtume akamkemea alipomwambia ma hadha mbona alialia tena eh mtume akamkemea yeye akamwambia hii ni rehma na ikiwa hautamhurumia huyu nawe Allah kuhurumia ikiwa Allah amewatoa nyinyi huruma mtoto mdogo yuafa na nyinyi mna huruma naye basi nyinyi mtohurumiwa hii nkemeo kale mtume anawakemea hawa masahaba kwamba kulia haina tabu kutoka na machozi haina tabu akifa hususan mtoto wadogo hadi rahma hii ni huruma ya, ya uzee kuhurumia mtoto wake na kila mtu mzima mtoto wa muislamu yote kwake ni babaki mtu mzima yote muislamu mtoto yote wa Kiislamu yeye huwa kama babaki hata akasikia ni mtoto fulani alikufa yeye kama mtu mzima lazima atahuzunika kwa sababu pia ni baba ana ubaba katika hukuku alislam ni babake min haythu din na ndio maana mtume akamkemea Saad kwamba usipomhurumia huyu hufa basi si tabia mzuri Allah arahamu isipokuwa anaorahamu watu wanyonge lidhalik hadithi imekemea mtu kuwa na moyo mgumu wakati ya msiba halainiki moyo wake mgumu na mato yake makavu hana hata tone moja la matozi hatoi kwa ajili ya huruma kumhurumia yule aliyokufa wala hono si ushujaa ati misli bwana bali mitateka la hala min aljahl bila shaki hadha min aljahl tasian katika faida za hadith وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم وفيه الترغيب سي ترهيب ترغيب hadithi yatuhimiza yatuhimiza fi shafaqati tuwahurumie tuwe na huruma ala khalqi tuwahurumie viumbe wa Allah warahmati lahum na kuwaonesha rahma tuwe na shafaka na upole na tuwaoneshe rahma viumbe wa Allah wote waliofikwa na msiba walio wagonjwa ioneshe huruma kwenye moyo wako na uwahurumie yule muislamu ndugu yako amesubiwa na msiba wote yambaghi kwenye moyo wako pia uwe na huruma juu yake usimuoneshe ugumu wa moyo ukamuonesha wewe hujali masulu hada ya mwisho ambayo nitakomea hapo faida ya kumi wafihi jawazul buka min ghairi nauh fihi jawazul buka min ghairi nauh hadithi yaonyesha yajuzu kulia ukifiliwa pasina makelele yajuzu kulia mtu akifiliwa pasina mayoe wala kupiga makelele au kuomboa kullu ma yajuz wakati wa mtu amefiliwa kinachotatikana ni uso wako uoneshe huzun huzunike na huruma na machozi yatoke hata kama utalia kwa sauti pia haina shida isipokuwa tu sauti ndogo hata ukatoka sauti ukatoka kulia sauti ikakutoka lakini polepole pole, haina neno ama kupiga mayoe eh mpaka leo kwa tano ajua pale kuna mtu ankufa huyu nguruma tu nyumba mzima hadha ma yasluh ma yajuz naam naktafi bihadha alqadr takoma hapa inshallah